Ah. 4x4, cabine dupla, isso filme G5 e a lua de testemunha. A nave é confortável, o banco é de couro. Abro o teto de vidro só pra tu ficar gostoso. Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante. Mão direita no cabelo dela e a mão esquerda no volante. É bom quando ele tá de carro no baile. Já leva ele pra dentro e mama ele ali mesmo. Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger, vai mamar, vai mamar, vai porra! Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger vai mamar, vai mamar, vai porra! Ah. mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante. Mão direita no cabelo dela e a mão esquerda no volante. Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger, vai mamar, vai mamar, vai mamar na é Ranger. É bom quando ele tá de carro no baile. Já leva ele pra dentro e mama ele ali mesmo. 4x4 Cabine dupla, isso filme G5 a lua de testemunha A nave é confortável, o banco é de couro Abro o teto de vidro só pra tu ficar gostoso Mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante Mão direita no cabelo dela e a mão esquerda no volante É bom quando ele tá de carro no baile Já leva ele pra dentro e mama ele ali mesmo Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger, vai mamar vai mamar, vai porra! Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger, vai mamar, vai mamar, vai porra! Ah, mão direita no cabelo dela, mão esquerda no volante. Mão direita no cabelo dela e a mão esquerda no volante. Vai mamar na Ranger, vai mamar na Ranger, vai mamar, vai mamar, vai mamar na Ranger. É bom quando ele tá de carro no baile. Já leva ele pra dentro e mama ele ali mesmo. Atividade aí com o DJ GG vai passar enviado. É o trem, porra. É bom quando ele tá de carro no baile. Já leva ele pra dentro e mama ele ali mesmo.